الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uvaženi braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, e, mi se vraćamo našim programu Zimske škole Islama. Ovo je prva noć u kojoj se družimo sa predmetom akide. E, u prvom času smo govorili o faktorima koji ukazuju na bitnost izučavanja akide, e, faktorima koji ukazuju na bitnost e, E, E, islamskog vjerovanja, počeli smo govoriti e, o određenim osobenostima koje se vezuju za islamsko vjerovanje. Nakon toga, ako Bog da prelazimo na određene osobine koje bi trebali da pri sebi imaju i u ljudi koji su nosioci ispravnog vjerovanja, nakon toga, ako Bog da, ostaje nam sutra da govorimo da vam predstavimo e, neke najbitnije knjige iz poglavlja Akidete vjerovanja i nakon toga počinjemo ako Bog da govoriti, e, komentarisati islams, e, imanske šarte, imanske temelje. Nakon toga rekli smo da od osobenosti islamskog vjerovanja jeste da ono potiče čovjeka na ozbiljnost u radu, zato što čovjek kada ispravno vjeruje, definitivno to je jedan veliki motor koji čovjeka E, gura u pravcu da čovjek e, bude ozbiljan u svome životu. Nakon toga <clears throat> ispravno vjerovanje, e, kaže nam autor, vodi cijeli ummet u jedan prosperitet i, i, i, i ujačanje ummeta. Pa mi smo o tome već govorili da čovjek ako ispravno vjeruje, definitivno je to razlog da se umet ujedini, da umet bude jak i da bude jedinstven. <clears throat> Isto tako ispravno vjerovanje, jedna veoma bitna stvar od osobenosti ispravnog vjerovanja jeste da ono odgaja čovjeka na respektu, poštovanju i uzdizanju Kur'ana i sunneta Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, pa ćemo vidjeti kroz historiju da su ljudi sa ispravnim vjerovanjem, oni su najviše pažnje posvećivali Kur'anu i oni su najviše pažnje posvećivali sunnetu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Isto tako ispravna akida e, čovjeka, sa, čovjek sa ispravnim vjerovanjem vezuje se putem akideta i vjerovanja za prve generacije takozvani selefuna salih, prve generacije ovog ummeta. Čovjek znači jednostavno svojim vjerovanjem vezuje se za prve generacije. <clears throat> Ispravno vjerovanje utječe na čovjeka da puni čovjekovo vjerovanje osloncom na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek ispravno svati, o tom ćemo ako Bog da govoriti kada budemo govorili o vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala imena i svojstva, ispravno svatanje i vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova imena i svojstva, kada čovjek svati ko je njegov gospodar, zašto je stvoren, To u čovjeku e, budi, budi veliki jedan ibadet, njegovo srce puni e, osloncom na uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala. Isto tako, <clears throat> ispravno vjerovanje ne isključuje, ne isključuje naobrazbu i e, ispravno znanje. Pa znači, ako čovjek imate e, nekada u religijama, nekada u sektama, ljudi ako se posvijete vjeri zapostave izučavanje i nauku. A islam znači ispravno vjerovanje. Ispravno vjerovanje. Iako mi danas muslimani, možda generalno gledajući najnepismeniji narod na planeti, ali opet smo rekli naši postupci nisu znači e, pokazatelji islama. Imamo islam, imamo njegove principe, koliko se mi budemo pridržavali islama, toliko ćemo biti i napredni. Pa ispravno vjerovanje podstiče umet da se posvijete izučavanju nauci kako islamskoj nauci isti isto tako i naukama koji su im korisni, koji su im potrebne na Dunjaluku. Onog momenta kada su muslimani ostavili islam, kada su ostavili Kur'an, kada su ostavili sunnet, kada su ostavili ispravno vjerovanje, kada su se počeli vezivati za horoskope i za crne mačke i kada su se počeli vezivati za kaburove i za mrtve ljude, tada su muslimani doživjeli e, dekadenciju i propast kako u vjerskom smislu, tako isto i u dunjalučkom smislu. <clears throat> Isto tako, E, islamsko vjerovanje objedinjuje čovjekove potrebe i njegove duše i njegovog srca i njegovog tijela. Što je velika, e, velika bitnost, e, mi smo o tome dosta puta govorili i možda ćemo poslije malo govoriti o tome još i opširnije. Nerijetko se dešava da ljudi, ako želi da bude religiozan, da vjeruje, onda zapostavi dunjalog, zapostavi ljude koji ga okružuju ili obrnuto. Dok ispravno vjerovanje čovjeku balansira njegov život – pa pazi na njegovo srce, na njegove emocije, na njegovo vjerovanje, pazi na njegovo tijelo i pazi na njegove materijalni protjeve. Isto tako, <clears throat> e, islamsko vjerovanje mnogo pažnije posvećuje čovjekovom razumu. Uzdiže ga na jedan visok nivo, ali isto tako, e, čovjek je definitivno, htio on to priznati ili ne, u datom momentu naš razum je ograničen pa islam, ljudski razum uzdiže na jedan visok nivo, ali isto tako imaju određene stvari koje islamski razum, e, koje insanski razum ne može dokučiti. Jednostavno određene stvari čovjek mora da im se povinuje i treba da u njih vjeruje onako kako su spominute. <clears throat> Nakon toga, nakon toga e, mi prilazi, e, prelazimo na jednu drugu tematiku, a to je e, E, osobenosti ljudi sa ispravnim vjerovanjem. Ako ljudi za sebe tvrde da ispravno vjeruju, onda bi trebali da se okite određenim svojstvima i osobinama. Mi ćemo spomenuti neke od njih koji su najbitnije. Neke od njih se e, indirektno vezuju za svojstva uh, odnosno osobenosti koje su prisutne pri islamskom vjerovanju. Pa sama stvar, kada imamo određenu stvar da je osobenost islamskog vjerovanja, ona se neminovno treba kao ogledalo da se, hajde da kažemo, manifestuje i na ljudima koji imaju ispravno vjerovanje. Iako je mnogo više osobenosti e, koje je spomenuo autor u ovoj knjizi, koji se vezuju za ljude, nosioci ispravnog akideta vjerovanja, nego što su osobenosti akide. Pa prva stvar jeste, e, kaže nam autor, e, prvi, e, prva osobina ljudi koji ispravno vjeruju jeste da svoju akidu oni treba da crpe i to je njihovo svojstvo. Oni kada govori o akidi, kada crpe akidu, crpe akidu iz Kur'ana i sunneta i osto mi smo govorili detaljnije. <clears throat> Isto tako od osobenosti ljudi i ispravnog vjerovanja jeste da se pokori onome što od njih traži šerijatski tekstovi na način kako je to kako su to razumili ljudi u prvim generacijama, pa smo o tome isto govorili. E, treća stvar i treća osobenost ljudi koji ispravno vjeruju jeste slijedženje a ne uvođenje nečega novog. Znači jedna od osobenosti ljudi ispravnog vjerovanja jeste da oni slijedi Oni slijede ono što je definisano i precizirano Kur'anom, sunetom Božijeg poslanika, ali se letu sram, a oni su najdalje od bilo kakvog uvođenja novotarija u vjeru. Allahu poslanik ali se letu selam kaže kullu bid'atin dalale svaka novotarija a pogotovo novotarija u vjeri i novotarija u akidetu vjerovanju svaka novotarija je dalalet i zabluda pa je odlika nosio, nosilaca istine i ispravnog vjerovanja, da se oni pokoravaju Kur'anu i sunnetu i da su najdalje od uvođenja bilo kakvih inovacija i novotarija vezanih za vjeru. Ja znam, o tome sam govorio mnogo puta i dosta puta ljudi, neko zlonamjerno, neko dobronamjerno, kada ljudima ukažete na određene novotarije, mi kao da želimo da kažemo sve što ima na našem podneblju je ispravno. Jednostavno ne želimo da se pomirimo sa činjenicom da mi živimo 1600 godina od vremena Muhammed a.s. da smo geografski izuzetno daleko i da je u tom periodu došlo da su u vjeru ušle određene novotarije. Imate ljudi koji kažu sve što kod nas ima, sve je ispravno. Pa dok počneš nešto ukazivati, ljudi te počnu kao prozivati. Jedna od prozivki jeste, a dobro, zašto vi koristite auta, zašto koristite mobitele, zašto vi ne koristite deve, kao što je koristio poslanik, ali se letu se nam, to ukazuje da su to ljudi neznalice, džahili, sto posto. Nikada niko od islamskih učenjaka nije povezivao novotarije vezane za tehnološka dostignuća. Novotarija može biti samo u vjeri men ahdese fi emrina hada ma lise minhu fehuvaret. Ko uvede u ovu našu vjeru nešto što nije od njih, to će biti odbijeno. I nikada niko do Leme nije do, e, govorio da je auto novotarija, niti da je mobitel novotarija, osim ako određena stvar od tehnoloških dostignuća se koristi na neispravan način. To je nešto drugo, ali to nije pitanje novotarije. Tako da, e, Svojstvo sljedbenika istine jeste da se pridržavaju, akid uzimaju iz Kur'ana i sunneta i maksimalno se trude da izbjegavaju novotarije. Shodno tome i kada se pojave novotarije, oni su ti koji ukazuju na novotarije. Isto tako, od e, osobenosti sljedbenika istine i ispravnog vjerovanja jeste velika pažnja prema Kur'anu i sunnetu. Mi imamo momaka koji se toliko, toliko diče, slijedimo sunnet, slijedimo sunnet i dobro pitaš ga, znaš li učito Koranu, još nisam prešao sufaru. Jesi li pročitao jednu hadijsku zbirku, nisam pročitao hadijsku zbirku. Ali on je, on je na sunnetu, svi ostali su u dalaretu i zabludi. Pa je e, osobenost ljudi na istini da najviše pažnje posećuju Koranu i hivsom, i učenjem, i razmišljanjem, i podučavanjem, i pozivanje ljudi e, Koranu, a isto tako i sunnetu Božijeg poslanika. Išć Iščitavanje sunneta Božijeg poslanika, razumijevanje sunneta Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Isto tako, od osobenosti sljedbenika ispravnog vjerovanja jeste da ne pravi razliku između Kur'ana i sunneta u osem stvarima koje zaista e, Islam tako definiši. Allah Đelšanuhu kaže o, o Božijem poslaniku وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ On ne govori po hiru svome. To je objava koja mu se objavljuje. I ja počesto imam rasprave sa ljudima koji ne znaju bukvalno šerijatski 1 plus 1 i dođe čovjek i kaže ti, ti mu kaže što stoji u Buhari, a ko je Buharija? Ja ne znam šta je Buharija zapisao. Ko zna šta je Buharija zapisivao? Jednostavno čovjek ukazuje i pokazuje da ne zna ništa o vjeri, niti zna nešto o hadijskoj znanosti pa znači mi muslimani vjerujemo da hadisi zabilježen kod imama Buharije i zabilježen kod imama muslima, e, imama muslima su istina, lanac prenosilaca i danas dan postoji, možemo ih provjeriti i tako dalje. E, pa su riječi Božije poslanika, ali se ratuje se nam onog momenta kada se potvrdi njihova vjerodostojnost, znači nema razlike između Kur'ana i sunneta Božije poslanika, ali ih se ratuje se nam. Isto tako, od osobenosti sljedbenika istine jeste, kaže autor, lej se lehum imamun, azimun, jehudune kelamehu kullahu, wa jeda'une ma khalafahu illa Rasulullah. Sljedbenici istine ne, ne imaju jednog čovjeka od kojeg apsolutno uzimaju sve. Jedini čovjek od kojeg uzimaju sve je Muhammed alihi salatu wasalam. I zato kada vidite čovjeka da se e, znači ekstremno drži samo jednog insana, znajte da je to neispravno razumijevanje vjeri. Svaki insan može pogriješiti. Definitivno ulema manje griješi nego obične mase, ali svako može pogriješiti. Velik broj ljudi ne zna da govor uleme nije dokaz. Govor uleme je potreban dokaz, a ovo večeras zapamtite. Govor uleme nije dokaz. Nerijetko vam se desi, slušate rasprave mladića, kaj moj šeh rekao, nije kaj, ali moj šeh rekao ni šej tvoj, ni njegov nisu dokaz. Dokaz je ono na što se oni pozivaju. Moj šeh je rekao na osnovu kuranskog ajeta, moj šeh je rekao na osnovu hadisa. Pa govor u Leme nije dokaz, govor u Leme treba dokaz. Govor u Leme je potreban, mu je dokaz. Dokaz pa znači od sljedbenika istine i ispravnog vjerovanja jeste da nemaju čovjeka čiji govor je nepogrešiv. Vi danas imate ljudi u svom neznanju, definitivno neznanje je najveći problem umetu. Danas čovjek dođe i jednostavno ti ako dođeš zauzmeš stav da se ruke mogu ovdje svezati, a e, stav njegovog imama je da se negdje drugove, a ti si sad, kaže, pametniji od tog i tog imama. Tako on, tako on rezonuje stvari ti sad pametni od ovog imama. Nema niko ne pogrešiv. Svakako, to su veliki imami, respektujemo svakog imama, dovimo za njega, poštujemo, ali svako od njih može pogriješiti. Zašto onda svi ljudi nisu slijedili jedan mezheb i završena stvar? Zašto postoji više mezheba? Zašto da obavežimo čovjeka da slijedi u svemu jedan mezheb ako imamo na drugom mjestu nešto što isto je tačno i ispravno? Pa znači, od pokazatelja e, odnosno od osobina ljudi koji su sljedbenici ispravnog vjerovanja, jeste da ničiji govor ne uzimaju da je govor nepogrešivog, već njegov govor vagaju sa vagom Kur'ana i sunneta. Isto tako, e, sljedbenici ispravnog vjerovanja su ljudi koji najviše pažnje posvećuju poslaniku i najbolje ga poznaju. Pa najviše slijede sunet Božijeg poslanika, najviše iščitava njegovu siru, najviše iščitava njegove hadise, najviše se uh, E, najviše njihovo ponašanje liči ponašanju Božijeg poslanika alihi salatu wasalam. E, od osobenosti ljudi koji ispravno vjeruju jeste da vjeru uzimaju e, kompletno. Vi danas imate ljudi pa bi on nekako od vjere da uzme dio, da dio ne uzme, ovo je za Arape, ovo je za Turke, ovo nije za Evropu, ovo nije za Ameriku, ovo nije za nas u Bosni, mi imamo svoj bosanski islam i tako dalje. Znači, udhulu fi silmi kafe, u vjeru uđite potpuno. Vjera je znači potpuna, potpuna. El jaume akmeltu lekum dinekum, danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Vjera je potpuna, odgovara za svako podneblje i odgovara za svako vrijeme. Pa je od eh, pokazatelja da je neko na ispravnom vjerovanju i to da ljudi prihvataju vjeru kao kompletan celokupan sistem života. Isto tako, <clears throat> od pokazatelja, eh, znači od osobina ljudi koji ispravno vjeru jeste da uzdižu i respektuju prve generacije. Znači kada dođete čovjeku i pozovete se na prve generacije, on ti to pobriše sve pato sa tim, to je pokazatelj da čovjek nije ispravan u tom pogledu. Od pokazatelja da je čovjek na ispravnom vjerovanju jeste da respektuje prve generacije, da respektuje prve generacije Selefa. Isto tako od osobina, od osobenosti ljudi koji ispravno vjeruju jeste uh, da kada je u pitanju jedno pitanje u islamu, pokušavaju objediniti sve argumente koji govori o tom pitanju. Za razliku od određenih sekti koji su se pojavile u islamu onog momenta, kada u islamu imate u jednom pitanju više argumenata i ljudi samo uzmu jedan argument i na osnovu njega uzmu svoje vjerovanje. Pa od e, pokazatelja i E, osobenosti ljudi koji ispravno vjeru jeste da pokušavaju da u jednom pitanju obuhvate sve argumente i da onda na osnovu toga vjeruju i da na osnovu toga postupaju. <clears throat> Od osobenosti ljudi ispravnog vjerovanja jeste da pokušavaju objediniti ilm, znanje i ibadet. Imate ljudi, posvijete se ibadetu, ali najveće neznalice. Ili ljudi posvijete se samo znanju, ali nigdje ibadeta pa je osobenost ljudi na ispravnom vjerovanju da objedinjuju znanje, a znanje se ne uči samo zbog informacija, znanje se uči da bi se po njemu živjelo. Pa je nemoguće živjeti bez znanja, ali isto tako znanje se ne uči osim da bi se po njemu živjelo. Pa je osobenost sljedbenika istini ispravnog vjerovanja da objedinjuju između znanja i između ibadeta rada po tom znanju. Isto tako sljedbenici ispravnog vjerovanja, oni objedinjuju između oslunca na Allaha i između da poduzimaju dunjalučke e, razloge i faktore koliko mogu. U islamu je neispravno čovjek kaže ja se oslanjam na Allaha i sjedim kod kuće i čekam na faku. A isto tako neispravno je ono što naš narod kaže ovo sam ja zaradio sa svojih deset prstiju. Već čovjek treba da se osloni na Allaha, da moli Allaha da mu olakša, a isto tako da poduzme dunjalučke faktore koliko god može. Pogledajte Božijeg poslanika, kada je činio hijđu, to je najveći ders u islamu, kako je Božiji poslanik poduzeo sve dunjalučke faktore da bi njegova hijđra uspjela. Zar nije bio poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam najprioritetniji da ustane upo bijela dana i da kaže iz Mekke ljudi ja danas ode, ja se oslanjam na Allaha, ne može mi niko ništa učiniti. Ne, ne. Božji poslanik je otišao na veći, krenuo je u suprotnom smjeru, sakrio se tri dana, tri dana u pećinu Seur, našao jahalice, našao vodiča koji ga je vodio e, posebnim, e, posebnim indirektnim putevima do Medine i tako je. Sve su to faktori koji je Božji poslanik e, poduzeo, a oslonio se na Allaha te barake otala. Pa je to pokazatelj da je neko na ispravnom vjerovanju kada se oslanja na Allaha, ali u svemu tome je poduzima sve što može. Ako čovjek uzme samo jedno od ova dva, sigurno je u jednom pogriješio. Isto tako, Malo prije smo nagovijestili da ćemo o tome e, malo više progovoriti. Dosta ljudi ima po tom pitanju nejasnoće. E, ljudi na istini objedinjuju objedinjuju skromnost na dunjaluku, ali isto tako uživanje u dunjalučkim ukrasima. Ja imam ti par nekih videoklipova gdje sam govorio da nije sporno u životu da čovjek ima dunjaluk i da uživa dunjaluk, ali isto tako da ga to ne spriječi od robovanja Allahu i da mu taj dunjaluk ne bude u srcu. I onda dođu neki ljudi, e, na čim profilima vidiš da možda čovjek nikad u životu nije ušao u džamiju, ali je to njemu, halo, ti si rekao da se može imati dobro auto, kakva je to vjera gdje možeš imati dobro auto? Pa mi hoćemo da čovjek kada je vjernik, nek bude najveća bjeda, nek mu ljudi čitav život daju sadaku i tako dalje. Što je neispravno, što je neispravno i evo knjige koje o tome govori. Isp, ljudi sa ispravnim vjerovanjem objedinjuju između skromnosti, ne dozvoljavaju da im dunjalu kuđe u srce, ali isto tako između uživanja na dunjalučkim, dunjalučkim ukrasima. Pa je mu'min jak, potreban muslimanima da im izgradi škole i puteve i ambulante i tako dalje i džamije na kraju krajeva ali isto tako neće dozvoliti da ga Dunjaluk toliko okupira, da uđe u srce, da zbog njega mrzi, da zbog njega vara i tako dalje. S druge strane, neće ga Dunjaluk spriječiti da Allahu robuje. Kada je vrijeme namaza, on će klanjati, kada je vrijeme dati zekijat, on će dati zekijat, kada dođe vrijeme posta, on će postiti, kada treba ići nahađ, on će ići nahađ. Nije ga njegov Dunjaluk spriječio od robovanja Allahu, niti je dozvolio Dunjaluku da uđe u njegovo srce može udjeliti, može pomoći, može dati. Zašto da onda musliman bude uvijek gladan i da bude nepismen i da bude siroma? To je neispravno svatanje vjeri. Nažalost, eh, Nerijetko se tako vjera predstavlja. Ako hoćeš da budeš e, vjernik, ti ne možeš imati auto, ti ne možeš imati mobitel, ti ne možeš imati kuću, ti ne možeš na dunjalku živjeti, ti treba da se patiš. Što je neispravno. Što je neispravno, ispravno je da ljudi sa ispravnim ubjeđenjem objedinjuju između skromnosti, to jest ne dozvoljavaju dunjalku da im duđe u dunjalku i objedinjuju između uživanja na dunjalku na halal i ispravan način. <clears throat> Oni koji mogu da to svati, nek svati. Oni koji ne mogu da svati, onda nek budu takvi muslimani, nek budu gladni, nek budu pocijepani, nek budu siromašni, nek čitav život, nek čitav život e, budu prosjaci. <clears throat> Isto tako od e, osobina ljudi koji ispravno vjeruju jeste da ljudi objedinjuju između straha od Allaha i nade u Allahu milost. To je pokazatelj da su ljudi na istini i da je tu ispravno vjerovanje. Imate ljudi koji samo uvijek strah od Allaha, strah od Allaha, a s druge strane imate ljudi, mi smo većina bošnjaci od njih, Allah je milostiv, Allah je milostiv, neću klanjati, Allah je milostiv, pijem alkohol, Allah je milostiv, ne treba mahramu, Allah je milostiv, kladionice, Allah je milostiv i tako dalje. Allah je milostiv sigurno, ali Allah žestoko kažnjava, pa je Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu spominje jedan za drugim ajet, Allahova milost, Allahova srđba, Allahova kazna, Allahova milost. Pa samo tako čovjek može uspjeti i to je pokazatelj da ispravno shvati u vjeru da čovjek boji se Allaha, a nada se Allahovoj milosti. Ako čovjek bude samo strahovao od Allaha, to će ga odvesti u pogrešnom pravcu. Ako bude se samo nadao Allahovoj milosti, a ne bude a ne bude prakticirao, isto će godesti u progrešnom pravcu. Pa je odlika ljudi koji ispravno vjeruju da objedinjuju između straha od Allaha, boje se Allaha, ali isto tako oni se nadaju njegovoj, o, rah, njegovoj milosti, njegovom rahmetu i njegovom oprostu. <clears throat> Isto tako, e, od e, osobenosti ljudi na istini jeste da se shodno situaciji, vremenu i prostoru prema ljudima opode nekada s nekim e, blago i mehko, a nekada sa nekim srdito i ponosito. Allah Đelšanu kada opisuje vjernike kaže Šidau alel kufari ruhama ubejnehum. Oni su gordi, snažni, oni su E, jaki prema nevjernicima, a milostivi i blagi prema vjernicima. Pa je to ispravno ispravno e, postavljanje u svim situacijama. Isto tako e, od pokazatelja da neko ispravno vjeruje jeste da objedinjuje između emocija i razuma. Imamo dosta puta ljudi pod emocijama. Ljudi pod emocijama reagiraju, stvari svataju, ja to ne mogu dokučiti. Ako je to vjera, ja neću tu vjeru zato što to kao navodno njegov, e, njegov veliki razum ne može to dokučiti. Pa je znači ova vjera, vjera koja balansira između emocija i između razuma. <clears throat> Isto tako e, od osobenosti ljudi koji ispravno vjeruju jeste vjera a, da se trude maksimalno da budu u životu pravedni, u svakom pogledu pravedni. Pa je osobenost ljudi na istini koji ispravno vjeruju za sebe, kažu mi ispravno vjerujem da su pravedni. Pravedni prema prijatelju, pravedni prema neprijatelju, pravedni, pravedni prema djetetu, prema supruzi, prema komšiji, prema svakome su pravedni. Nažalost, mi živimo dosta puta, o, vidimo situacije, ljudi koji se toliko udaraju u prsa da su, da su sljedbenici sunneta i sljedbenici poslanika, ali i salatu selam i onda ih vidite, najžešći su prema ljudima koji su njima najbliži. Da i ja pogreši u jednom pitanju kao da je počinio 160 kufruva. Pa znači pravednost, pravednost u svakom pogledu treba da bude osobenost ljudi koji ispravno vjeruju. Isto tako, e, ovdje nam autor navodi da, da osobenost ljudi koji su na istini jeste da su, e, trude se da budu u središnjem putu u središnjem putu. E, šehu Semin dosta puta navodi u svojim knjigama da nerijetko se dešava da istina je uvijek u sredini između onih koji pretjeruju i onih koji popuštaju. Pa je osobenost ljudi koji ispravno vjeruju da pokušavaju uvijek da zauzmu središnji i ispravni stav. Pa navodi nam ovdje autor e, nekoliko, nekoliko e, situacija gdje ljudi na istini su zauzeli pravi središnji put, primjer radi, E, u pogledu vjerovanju Allahu subhanahu wa ta'ala između onih koji negiraju Allahova svojstva i oni koji porede Allahova svojstva sa svojstvima stvorenja. Pa znači ispravno vjerovanje je da se Allahu te barek ve taala pripisuju svojstva, ali se ta svojstva ne porede sa svojstvima njegovih stvorenja. Pa je ispravno ako Allah Đelšanu za sebe kaže da ima ruku, mi kažemo ima ruku, ali ta ruka nije kao ruka njegovih stvorenja. Pa je neispravno negirati ruku, a neispravno reći da je ruka kao ruka njegovih stvorenja. Ali je ispravno uzeti sredinu, pola od ovih, pola od ovih kazati uzvišen je Allah ako za sebe kaže da ima ruku. Njegov poslanik kaže za njega da ima ruku, onda Allah ima ruku, a o kakvoći ruke mi ne znamo ništa i ne poredimo to sa svojstvima e, svojstvima stvorenja uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači e, sljedbenici ispravnog vjerovanja, objedinjuju, odnosno oni su sredina između onih koji negiraju Allaha svojstva i oni koji porede Allaha svojstva sa svojstvima e, njegovih stvorenja. Isto tako, e, ljudi na istini su e, u sredini između, kada je u pitanju tekfir proglašavanja ljudi nevjernicima, između onih koji pretjeruju, pa sve redom, nakon hiljade i stotine ljudi i država i sela i gradova, proglašavaju nevjernicu, između onih koji kažu ništa, ako si ušao u islam, ime ti mujo, haso, la ilaha illa Muhammed Resulullah, ne možeš nikad izići iz islama. Pa su, znači, ljudi sa ispravnim vjerovanjem, sredina u svemu tome, u islamu imaju dijela koja izvode iz vjeri, ima u islamu onaj ko treba da se time bavi, jedna specializacija, jedno minsko polje u islamu koje ne može svako da u njega ulazi ali isto tako pretjerivati u tome ili negirati uh, Imate ljudi, rodio se mujo, ništa, nikad ne moraš klanjati, nikad ne moraš postiti, nikad ne moraš zekijat, e, počini sve harame, opet ćemo mi tebe zakopati sa muslimanima i klanjat ćemo ti dženazu i sve. Znači, to je neispravno razumijevanje pitanja tekfira. Isto tako, u pogledu kadera, ehli sunnet, znači ispravno vjerovanje, jeste da čovjek zna da ima da ima čovjek e, slobodnu volju, ali isto tako da se ništa ne može desiti bez Allahog subhanahu wa ta'ala odobrenja. Imamo u svemu tome opet ljude koji kažu čovjek je kao robot. Ništa, on nema nikakvo pravo e, da odabiri šta će raditi, što je, što je više nego što je više nego nerazumno. Svako od nas ima mogućnost ili da ode u džamiju ili ne daj Bože da ode negdje drugo. Pa mi imamo slobodnu volju, ali se ta slobodna volja ne može desiti osim Allahom subhanu wa ta'ala dozvolom i odobrinjem. Isto tako, e, ljudi sa ispravnim vjerovanjem u pogledu ljubavi prema Božijem poslaniku alaihi salatu wasalam zauzeli su sredinu. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ima svoje mjesto, veliko svoje mjesto, da ne nabrajemo odlike koje ima Allahu poslanik, ali u svemu tome Allahu poslanik nema božanska nikakva svojstva. Pa je sredina da volimo poslanika, da ga slijedimo, ali Boži poslanik nema božanska svojstva. S druge strane imate ljudi koji ne slijede Boži poslanika i ne vole ga i ne znaju njemu ništa. Pa znači imamo jednu krajnost, ljudi ne slijede poslanika, ne znaju njemu ništa, imamo druge ljude koji poslanika uzdižu na nivo božanstva pa je sredina da volimo poslanika, da ga slijedimo, da ga uzdižemo na nivou kojeg mu je dao njegov gospodar, ali isto tako da Muhammed alaih salatu wasalam nema nikakva božanska svojstva. <clears throat> Isto tako e, sljedbenici E, ispravnog vjerovanja u pogledu odnosa prema učenjacima zauzimaju središnji stav, slično nešto prema Božijem poslaniku. Imate ljudi koji jednostavno ne znaju nikakvo pravo prema ulemi. Ulema i ostali sve to isto. A imamo s druge strane ljudi koji pretjeruju u pogledu ulemi, pa ulema kao da je nepogrešiva. Ne, mi treba da poštojimo ulemu, da je respektujemo, da uvažavamo, da je po dobru spominjemo, ali isto tako ulema može pogriješiti. Pa ulema nije nepogrešiva. Pa odlazak znači u jednu krajnost je neispravno. Neispravno je ne poštovati ulemu, ne uvažavati ulemu, a neispravno je smatrati da je ulema nepogrešiva. Kao što imate ljude koji smatraju da imami mezheba ili njihove daje ili njihovi šehovi, ono što oni zastupaju to je apsolutna istina. Sve mimo toga je dalaleti zabluda, inače generalno je pravilo ni u čemu ne treba pretjerivati, pa u tome, znači kada god ljudi počnu u pretjerivati, to mora donijeti negativne posljedice za umet i muslimane. Isto tako, e, znači ovo su bile nekoliko stvari koje je autor spomenuo u pogledu toga da su e, sljedbenici pravog puta, ispravnog vjerovanja ehli sunneta vrđemata, da su oni e, znači sredinja, zauzeli središnji stav u pogledu nekoliko pitanja. Sljedeća stvar koja odlikuje ljude na istini, ljude ispravnog vjerovanja, ehli sunnetskog vjerovanja, jeste da se oni ne nazivaju nikakvim imenom, nemaju nikakvu sektu. Znači muslimani, Muslimani vjeruju po akidi ehli sunneta vel džemata, ništa više. Zato kada vidite da čovjek kaže, ko si ti, ja pripadam toj sekti, on je sam sebe deklarisao. On je sam sebe, dakle, ja pripadam tome, ja pripadam tome, ja sam taj, završena stvar. Sljedbenici pravog središnjeg puta ummeta jesu ljudi koji za sebe kažu, ja sam musliman, nisam niko i ništa drugo mimo toga osim ako moram kada dođe u datu momentu da imamo dalalet, e, zabludu, pa kaže čovjek e, ovo su rafidije, zabludjele, šijeti kaj ja nisam, ja sam ehli sunnetskog vjerovanja, nisam rafidija, nisam haridžija, ja sam ehli sunnetskog vjerovanja. U tom momentu znači čovjek za sebe kaže da je ehli sunnetskog vjerovanja isključujući dalalet i zabludu. U protivnom ja sam musliman. Imate ljudi koji će za sebe kazati ja sam musliman kako bi prekrio svoj dalalet i zabludu. U tom momentu čovjek dolazi, e, mora se deklarisati i isključiti nekoga. Svi ljudi za sebe, Haridžije kažu da su muslimani, Rafidije kažu da su muslimani. Mi kažemo mi smo muslimani ehli sunnetskog ispravnog vjerovanja. Isto tako, <clears throat> e, od osobenosti ljudi koji slijedi ispravno vjerovanje jeste da da se ne razlikuju u temeljnim pitanjima vjeri. Vi pogledajte, e, čak e, Ibn Taymi Rahmetullah je napisao, napisao jednu knjižicu o tome, ali generalno gledajući e, imami mezheba, kada gledate generalno akidu, akida je znači jedno veliko, pod, jedno veliko područje u kojem ima stotine, ako ne i možda i hiljede različitih pitanja, generalno gledajući imami mezheba imaju isto vjerovanje. Oni su se u hiljede pitanja u fiku razišli. U fiku smo rekli kada smo govorili na početku prvi predavanja e, kako su nastali mezhebi, rekli smo da nema nikakve spornosti i smetnje da se ljudi raziđu u pogledu fika zato što zaista postoji faktori, razlozi da ljudi zauzmu različite stavove. Čak Boži poslanik je toleriso ashaba da zauzmu različite stavove. Ali u pogledu akide i vjerovanja, imami mezheba su bili isti stavova. Pa znači, e, ljudi na istini, ehli sunnetskog vjerovanja, generalno gledajući njihova pitanja akideta su ista. Dok u pogledu fika, znači, to je nešto gdje ljudi imaju pravo da zauzmu različite stavove. <clears throat> Isto tako, od e, osobenosti ljudi koji su na pravom putu, od osobenosti ljudi koji ispravno vjeruju, jeste da se ljudi međusobno konsultuju i da e, ne žure u izlažen, e, sa izlaskom u javnost sa, hajde da kažemo, personalnim stavovima od sunneta Božijeg poslanika ali se letu selam i to je ono što bi mi trebali da nas, naslijedimo od Božijeg poslanika i njegovih ashaba jeste da čovjek kada imaju neka bitna pitanja razke da neko dođe i neko upita mogu li ja šta ja znam da li to kvari abdest ili ne kvari svakako da svako ima pravo odgovoriti ali kada su u pitanju pitanja ummeta pitanja jedne države kada su u pitanju krucijalna pitanja tada ljudi međusobno treba da se konsultuju. Zato ako vidite ljude, a ima ih svakako u svakom vremenu i svakom podnevlju, imate pojedince, ne mogu ni sa kim i samo su oni pokupili pamet cijelog svijeta, to je pokazatelj da su oni u datom momentu tu zakazali u, po, u, po, u pogledu slijedženja sunneta Božih poslanika, ali se letu se nam praksa Božih poslanika, e, njegov sunnet je prepun situacija gdje se Allah poslanik u najvećim krupnim pitanjima savjetuo sa svojima sahabima, savjetuo se sa svojim suprugama i u većini slučajeva, ako ne u svim slučajima, Boži poslanik je prihvatio tuđe mišljenje i radio je po onome što su mu ljudi savjetovali. Pa je znači veoma bitno i to je pokazatelj da je čovjek ispravnog, ispravnog e, ubjeđenja da se ljudi međusobno konsultuju. <clears throat> Isto tako, od pokazatelja da čovjek ispravno vjeruje po ovome što ovdje šest spomnje jeste el infaku fi sabilillah da je čovjek spreman pomoći Allahu subhanahu wa taala vjeru svojim životom, svojim imetkom, svojom čašću i tako dalje. Isto tako od eh, pokazatelja eh, da čovjek ispravno vjeruje jeste da čovjek spreman onog momenta kada je potrebno da se bori na Allahu subhanahu wa taala putu isto tako i svojim imetkom i svojim životom. <clears throat> Isto tako E, i time evo privodimo fala Allahu i, e, i kraju iako sam mislio da večeras nećemo moći završiti ali eto alhamdulillah e, ima nekog blagoslova i bereketa od pokazatelja da je čovjek na pravom putu i da ispravno vjeruje jeste da čovjeka brine situacija muslimana dešava se to i to šta ja mogu uraditi imate ljudi jednostavno ne znam ništa ne interesuje me daj mi postekiju daj mi tespi ja ću sjediti ja ću klanjati mogu li ja nešto pomoći mogu li ja nešto uraditi nešto se dešava muslimanima znači od pokazatelja da čovjek ispravno vjeruje jeste da čovjek misli o muslimanima i njihovom halu i njihovom stanju. Isto tako od pokazatelja da čovjek ispravno vjeruje jeste da pokušava da se trudi da on bude faktor da se muslimani ujedini. Nikako da ne bude on faktor razjedinjavanja muslimana, već da on bude ta inicijalna kapsla, da on bude taj koji će ljude ujedinjavati. <clears throat> Isto tako od eh, pokazatelja, eh, odnosno osobenosti ljudi koji su na istini, koji ispravno vjeruju, trebalo bi da bude, kaže šej Husnul Huluk, lijepo ponašanje rekli smo da ispravno vjerovanje neminovno, neminovno treba da ostavi traga na čovjekovom ponašanju. Isto tako, od osobenosti ljudi koji su na istini jeste si'atul ufuk, da ljudi imaju široke poglede, da su njihova prsa, njihova pluća, njihovo srce, da je spremno da privati drugog i drugačijeg. Nekada, nežalost, nismo ni svjesni koliko smo isključivi. Toliko imamo sa drugim muslimanima zajedničkih momenata. Isti nam je gospodar, isti nam je poslanik, isti nam je Kur'an, isti nam je Kiaba, isti nam je namaz i onda dođemo 1, 2, 3, 4, 5 razlika i to bude razlog da se međusobno podijelimo. Pa znači čovjek treba da bude bude širokogrudan, da prihvati različitost među muslimanima. Isto tako e, od osobenosti koje šeh ovdje spominje u knjizi e, koje krasi sljedbenik Nistin jeste da ljudi ako se raziđu da ima u svemu tome edeb. Znači razišli smo se, nismo na istom stavu, u svemu tome opet treba da se respektujemo, da se e, uvažavamo ako ćemo i razgovarati onda da to bude na najljepši način. E, od e, osobenosti koje bi trebale da krase ljude na istini jeste da se međusobno potpomažu e, znajući kao što šejh navodi ovdje nemoguće bez obzira koliko insan bio i pametan i koliko bio jak i imućan ne može čovjek sve stvari da on budi već muslimani jednostavno islam jedan veliki mozaik čovjek može u svemu tome biti samo na jedan kamenčić u tom mozaiku pa čovjek, znači trebali bi muslimani da se potpomažu i da jedni druge nadopunjuju. Zašto moram sve srušiti pa početi uvijek graditi iz početka i sa mojim životom sve je počelo i sve završava? Zašto da jedni druge ne nadopunjujemo i zašto jedni druge da ne potpomažimo? <clears throat> Isto tako, od svojstava i osobenosti ljudi koji ispravno vjeruju jeste da su oni ti koji naređuju na dobro odvraćaju od zla. Pa čovjek, znači, ako ispravno vjeruje, trebala bi to njegovo vjerovanje da ga potakne, da naređuje na dobro i isto tako kada vidi nešto da se radi što je loše, da shodno opet vremenu u prostoru i mogućnostima da ukazuje na loše postupke. Isto tako, e, broj 44 od osobina koje bi trebala da krase ljude sa ispravnim vjerovanjem jeste da su oni ti koji ljude pozivaju u hajr. Imate ljudi, shvatio je istinu i samo on i još njegovi 5, 10, 20 ljudi i samo sjede po, po čitav dan. Pa je e, specifičnost ljudi na istini da oni pozivaju ljude da oni pozivaju ljude i to je bio sunnet Božijeg poslanika ali se letu selam i da u tome slijedi Allahov poslanika ali se letu selam isto tako eh, oni su oni su ljudi sa ispravnim vjerovanjem oni bi trebali da budu uzor ljudima Čovjek ako za sebe tvrdi ja ispravno vjerujem, onda bi on trebao da bude, ako ispravno vjerujem, ja slijedim poslanika, onda bi on trebao da bude i uzor ljudima. Isto tako, inšala biznila, time i završajemo ovo naše, počinje šeh da već govori o nekim, eh, ajde da kažemo, posebnim eh, pitanjem o akidi i samim tim daje svoj stav kako bi trebali da se ponašaju ljudi e, sa ispravnim vjerovanjem, pa kaži e, ljudi sa ispravnim vjerovanjem, njihova prsa i njihovi jezici bi trebali da budu čisti u pogledu ashaba Božijeg poslanika ali se letu veseram. Ako čovjek za sebe tvrdi da je na ispravnom vjerovanju sutra dođe, psuje Bubekra, psuje Omera, potvara išlo od Allah teran da je počinila blud, nemoguće onda da taj insan bude na ispravnom vjerovanju. U svakom slučaju, mi smo, hvala Allah, obradili jednu veliku većinu onoga što je Ših spomenuo e, u pogledu onoga E, šta bi trebalo da budu glavne osobenosti ljudi koji ispravno vjeruju. E, nadam se, inšala, da smo, da smo, hajde da kažemo, naučili mnogo toga. E, na kraju, sutra, ako Bog da ćemo imati u prvom predavanju predstavljanje određenih knjiga koji su štampane na bosanskom jeziku, a koji govori o akidi, pomeni jedna veoma bitna stvar da shvatimo, ovo je jedan kurs za početnike, koje knjige čitati za akide i po kojim redoslijedu. Na kraju, su subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik